Vader, ek dank u vanmorgen vir so'n besonderse dag. Dank u vir die kostbare omstandighede wat ons het om by mekaar te wees. Vir die geleentheid om mekaar daan te herinner dat u die lewe vir ons gegeet, dat u niks van ons terughou het nie. En dat die lewe en oorvloed wat u oordroom waarvoor u ons geskep het, ons deel is. Waarvan ons graag wil dit in besit neemt dit graag in die volheid daarvan wil beleef. Daarom dat ons hier is, om versterkt te word, opgebouw te word in geloof. En Heere, dat ons ons hart rig op u vanmorgen, om met u persoonlik een ontmoeting te hee, om, om die ervaring te hee van u gees in ons midde, tussen ons, by ons, in ons. Ons wil ons self oopstel en beskikbaar stel vir die geest, om die woord aan ons leven te maak. Ons eer die daarvoor, Vader, in Jesus' naam. Amen. As iemand een woord het, wil ons graag luister. Goeiemorgen. Kan julle my allemaal hoor? Ek hoor niks. Um, ehm, Jesse, ja, ek wil so baie dinge sê vanmorgen. Maar ek hoop ek kan by die helfte uitkom wat ek wil sê. Want dis wonderlike openbarings wat deur my gespoel het die afgelope tyd. Vanmôre toe ek so afry ek en my vrou hier teen die berg af. Toe praat ons van hoe mooi dit is en hoe mooi hoe geseënd is ons. Tot die beeste is vet, die skape is vet, die donkies is vet kry 'n trop op Janne tot hulle is bekvet. So dit gaan goed. Maar dit gaan goed met ons in ons in ons geestelike lewe ook. Wat ek eintlik wil sê is as dit so goed gaan met ons dan wil 'n mens iets doen om dankie te sê vir die Here. Uh dit is soos ons groot geword het en ons geleer het maar dit is nie reg nie. Ons kan nie iets doen nie. Want Jesus wil net vir ons sê, hy wil nie ons ons goed het hê nie. Hy wil nie hy wil hê ons moet ons moet goed doen, ons moet iets doen om sy om hom te kry nie. Want daar sit 'n ruilproses. En by Jesus is nie 'n ruilproses nie. Jesus soek net vir ons, hy soek ons lewe. Dit het alles gebeur aan die kruis. Daar waar die ruilproses plaasgevind het toe hy gesê het: "O God, waaroor het U my verlaat?" Daar die ruilproses plaasgevind toe hy ons sonde op hom geneem het en toe God hom verlaat het en ons het God ontvang God se geregtigheid in God se teenwoordigheid wat altyd by ons is daardie ruilproses plaasvind So ons moet nie dink ons moet iets doen om Jesus se geregtigheid te kry nie. Hy hy soek onsself, mense. Ons moet ons losmaak van hierdie dinge. Van hierdie bindinge wat ons het. Ons moet ons losmaak af van ons oorgee aan Jesus. Ons kan nie ons kan nie altyd iets agterhou nie. Soos ons moet dit doen. Ons moet dit doen. Ons moet vergewe. Ons moet ons moet om verskoning vra vir sondes. Ons moet dit doen. Vergeet daarvan. Vergeet daarvan, jy ja, mense, asseblief. Dis nie wat Jesus vra nie, want hy het vir ons dit in die kruis gegee. Hy het dit vir ons gegee. Die genade, die guns het hy vir ons gegee. Ons hoef dit nie te verdien nie. Niks ons hoef niks te verdien nie. Hy is daar vir ons. Jan het een keer gepreek hierse van Ons is in 'n tronk. Daar het my storie eintlik begin. Ons is in 'n tronk wat ons moet uitgaan. Ons moet beweeg. Elke dag moet ons beweeg. Ons moet uitbeweeg. Dit is so. Hier is ook lig wat oor ons skyn, maar die werklike lig is buite. Ons moet beweeg na die lig toe. Hier is ook lig op ons. Hier waar ons vasgeketting is waar ons in ons moeds en moenies vasgeketting is. In die ou kerkisme en materialisme waarin ons vasgeketting is, is daar ook lig. Daar's ook lig wat skyn oor ons en ons ontvang ook lig, maar ons moet beweeg na waar die ware lig is buite. Beweeg ons uit hierdie tronk uit na daai stoepgedeelte, is ons nog nie uit nie. Daar's meer lig daar. Maar daarmee jy besluit Wil jy terugkom? Of wil jy uitgaan? Jy kan nie jy weet dit is so wonderlik geweest eendag iemand gesê ons sleep tasse saam. Dan begrawe ons daai tasse. Maar ons laat altyd die handvatsel bo uitsteek. Net vir 'n keus. Ons het nodig het dat ons terug hardloop en hom weer kan gryp. Net vir 'n keus. Nou as jy op daai stoep kom, moet jy besluit. Wil jy nou maar terug gaan in hierdie wêreld in? in hierdie kerkistiese lewe in hierdie wettiese lewe in die ou verbond of wil jy na die lig toe beweeg? Mense kom ons gaan na die lig toe. Daar's daar's Jesus. Ons gee ons self vir hom. Jy weet in Mosambiek het ek een keer gery ons het 'n uh, eh, uh, eh, sulke palmbome gekry wat hulle sap uittap. Ek weet nie of julle dit weet nie. Ons druk 'n 'n pypie in hom en dan tap hulle sap uit. En daai bevolking maak drank daarvan wat hulle redelik beskonkel maak. Nou buite as jy buite is en jy gee jouself vir vir Jesus en jy vra om verskoning en om vergifnis en al daai dinge. Druk jou pypie in sy boom in. Laat hy sap van hom in jou intap. En dan sit ons aan die tafel wat alles vir ons gedek is daar. Mense, dit is buite. Ons moet gekoppel bly dat die daai sap gedurig in ons intap. En ek wil vra vandag as ons hier uitstap. As ons dalk hier uitstap. Ons nie dalk uitstap nie, ons <laughs> gaan uitstap. Kom ons maak ons net oop. En ons sê vir Jesus, ons soek die sap. Here, hier is ek, vat my. Vat my soos ek is, want U is lief vir my, U het my gemaak. Mense baie dankie. Ek wil saamstem met met hom wat uh wat hy nou gesê het en ek wou graag hierdie week was in my eie lewe was jy sal onthou wat ons laas jy sal onthou waaroor ons laas Sondag gepraat het. En uh hierdie week is weer een van daai weke waar waar die woord beproef verklaar moes word in 'n ou se lewe. Jy weet as ons praat van die aanslag van die vyand op jou hy gebruik mense om, om na jou toe te kom. Uh, hy gebruik mense en hy gebruik mense gedagtes en woorde om jou seer te maak, om jou af te trek en om jou minderwaardig te laat voel. Um, en wie nie, ek het, um, die skrif wat my opgekom het is, dit is nou oud testamentiese skrif, dan twee kronieke wat jylle sal onthou daar, die gedeelte van waar Josafat en die mense in die vergadering was, en hoe dat Jaasiel opgestaan het en uh, toe die gees van die Here in die vergadering gekom het en het vir, vir hulle gesê maar mense hierdie stryd is nie ons stryd nie. En die stryd wat gevoer word is soos Rolf ook gesê het, weet daai daai bagasie, daai goed, dis dis klaar, dis klaar afgehandel. In die Ou Testament het hy gesê maar die Here sal vir ons veg daarvoor. Die Here is die een wat die stryd voer, maar die Here het klaar die stryd gevoer. Dis klaar oorwin. En nou vra ek vir myself maar as ons dan, um, ehm, waar teenvoer ons dan een strijd? Je weet, as Jesus dan in die kruis alles gedraai het, en hy het al die, al die goed gedra wat ons seer maak, wat, wat ons te nakom, waar teenvoer ons dan die strijd? En dan kom ek by die antwoord uit, dat die strijd wat ek eindelijk voer, is soos wat hy sê, is teen die oud denken. Dit is wat teen ons beklui, is teen die oud denken, om ons denken verander te kry, om nie te dink oor goed. En Jy weet, dit is so awesome as as 'n mens deur hierdie goed kom en en jy kom aan die ander kant uit en die fokus vir jou was nie op die probleem gewees nie. Maar die fokus was op op hom wat die wat klaar die probleem opgelos het. Dan breek dit deur en dan word die woorde gevind soos wat ons in Jeremia lees van en dit maak hom opgewonde. Dit maak 'n mens hart vrolik. En dit laat 'n mens jubel en juig ten spyte van dit wat gesê is, in spuite van die aanslag wat daar was, maar in, in een ouse hart weet jy, jy weet, jy is verseker daarvan, dat, dat hierdie ding is een tydelike ding, en dit is nie iets wat jou kan verander, jou as mens nie, dit maak jou eindelijk, so wat ons laatst week gesê het ook, dit is die oefentijd wat hy opgedaag het, en het hang af wat het maak met die oefentijd, is om in te koop en nare te kom na hom toe en, en oortuig te raak van wie ek is. Uh, Ek het nou nie beplan om iets te sê nie. Jare gelede het ons 'n mannekamp gehad. Weet nie wie van julle kan onthou nie. Daar nog in die rugby saal. En op die einde dan saam ons nou altyd getuienisse wat die ou ouens lewer. En uh uh daar stap 'n ouetjie na vorentoe. Hy sê toe ons nou hier gesit het dat ek in die Here besluit wat ek moet sê. En toe ek nou hier voorkom, weet ek nie meer nie, net die Here weet. So <laughs> Maar in elk geval, maar na aanleiding van wat die twee broeders nou hier voor my gesê het, ek het laas sondag het ek met ander ook gepraat oor die woord en die oud denke en die goed. Ons het groot geword met 'n godsdiens denke om God te dien. En dit was die regte ding om te doen, om God te dien, want as jy dit nie doen nie, en jy ander goed gedoen en dan jy kwaad gedoen daaroor. En maar wat het daardie godsdiens vir ons beteken. Dien God, dit dien, dien, dien. En ek wil amper sê God wil nie gedien word nie. God bedien ons met sy verzoening van die geregtigheid wat Jezus vir ons aan die kruis eh, verdien het. En al wat ons moet doen is om op te hou om godsdienst te pleeg en liever ook tot by die punt te kom waar ons Jezus bedien met ons versoening deur die aanvaarding van dit wat hy in die kruis gedoen het. Dat ons moet ook by die plek kom wat ons kan soos Jesaja sê ander het dit verlede Sondag gesê dat godsdienst in die kerk raak ook ons lippe aan. En maar tot ons waar ons by die plek kan kom wat God ons lippe aanraak, wat ons hierdie eerste handse ervaring kan hê dat daar waar dit werklik saak maak, daar waar om die spreekwoordelike geuite uitdrukking te gebruik daar waar die tekkie regtig die teerslaan laat ek as ek daar kom dat ek kan sê so sê die Here. En elkeen van ons en dis die vers wat ek nou eintlik wil by uitkom maar voor ek daarby uitkom wil ek sê ek ons het al baie keer daaroor gepraat oor Martha en Maria. Uh Martha wat hierdie formidabele vrou was waarna die sistersverenigings altyd verwys het in die ou denke, o oh, die dienende Martas wat goeie werk gedoen het want hulle ons ma volgehou en hulle het finansies gekry vir die gemeente en al die tipe van goed. Maar Maria was daar waar dit saak maak aan die voete van Jesus waar sy geluister het wat hy sê. En ou uh, Rian stuur die week vir my 'n SMS en ek wil net sê Elkeen van ons kan hierdie vers vanmôre aantrek. Want soos ons hier sit, het elkeen van ons al een of ander stadium 'n ondervinding gehad. En en as sit ons baie Sondae hier en as ek nou sê ons, dan sluit ek myself in wat ek voel maar ek wil ek wil aanhaak by hierdie dan dog ek ag nee, kos los maar daar's ander ons wat dit wil sê. Maar luister hier so Handelinge 5 vers 20. Uh dit gaan daar oor die manne wat in die tronk was. Ek lees vers 19. Hy sê maar 'n engel van die Here het in die nag die deure van die gevangenes oopgemaak en hulle uitgelei en gesê: "Gaan heen, staan en vertel in die tempel aan die volk al die woorde van hierdie lewe." Hierdie lewe. Gaan staan in die tempel en dit is ook belangrik dat ons hier moet kom en die volk vertel van die dinge aangaan die lewe. Daar waar ek en jy openbaring gekry, daar waar ek en jy woorde uit die skrif het gekry, daar waar ons uit ons ondervinding uh gekry het en waarheid gekry het, dat ons ook kan dit aan die volk vertel. Baie dankie aan julle vir julle insette en insprake. Ja, Roos, toe jy hier staan en ek ek kyk so na ons, sê, sê ek, jy sê tot die Bobbiane se kondisie goed, ek sien die boere se kondisie is ook goed. Maar ons leef allemaal uit, uit die sorg en de hand van die Heere uit. Hy is vir ons dit alles. Jy kan ons achterstel of afsit sê wat. Ons het Durbanse hitte hier vandag. Prijs die Heere. Nou ja, toe. Soos wat jy terecht gesê het, André, ons, uh, ons staan onder kwaai aanslag. Ek wil sê, die aanslag wat ons beleef, is een constante. Uh, eh, jy weet, as hy ou na die vijand kyk, Jesus beskryf hom as die die wat stilslag en verwoes. Petrus sê, jylle teenstander die duivel loop rond soos een brilende lee om te kyk wie hy kan verslind. As ons na hom kyk, hy het 6000 jaar gehad, waarin hy sy organisatie, die Engelsman sê, gefine-tune het. En hy is geslepe. En hy, soos wat Alinsie van hom skryf, hy sê, he is alive and well on planet Earth. En ek wil nie sy lof besing nie, maar dit is een gegewe. Die vijand is een werkelijkheid. En hy wil stilslag en verwoes. En ons voel dit aan ons leive. Ons sien dit in ons gemeente. Ek dink, ons as gemeente was langklaas so onder aanslag, bijvoorbeeld van, van siekte, van gebrek, uh, soos wat ons nou is. Soos wat die, die vijand die aanslag maak tegen ons. Tegen ons ledemate. En ek vraag myself, wat er verweer het ons? Wat er verweer het ons hierteen? Of is ons nou maar net uitgelever aan, aan sy grille en sy geite en sy, en sy aanslaat in ons? Die antwoord is, ons het verseker, het ons een weerstand. En ons weerstand, die stetel tot ons weerstand, is geloof. En van geloof het ons al baie gesê, maar ek wil vanmorgen, ons moet dit weer mekaar inskerp. Gisterochtend sit ek met een, met een meisiekie in gesels, wat oor drie weke in die huwelik sou tree, en sy het eergister haar voornemende echgenoot begrawe. En, en as hy dink aan die, aan die ellende en die hartseer en die pijn wat sy belewe, en ek deel met haar hierdie goeders, en sy is nie, verstaan jy, ek, sy, jy kan net sien, sy is so stikkend, sy so stikkend haar, haar droom, wat, wat, sy, wat so wonderlik vir haar was, waarna sy so uitgesien het, is sommer net eens klaps weg. En, uh, toe ons klaar gepraat het, sê sy vir my, sê sy oom, ek, ek weet hierdie goede, sy het hier in ons gemeente groot geword. Sy sê, ek weet hierdie goede, maar ek moes het weer een keer gehoor het. Jy sien, en dis die punt, ons, ons het nodig om hierdie goed weer en weer en weer te hoor. Jy sien, die vraag kom op, as so iets ons tref, as so iets met ons gebeur, en sê, maar, maar jyre, hoekom het jy nie ingegryp? Jyre, waar was jy? Hey, maar jy weet, God het van die begin af, het God besluit en gesê, jy moet eers, ek maak mense na my beeld en gelijkenis, en laat hulle heers. So die heerskapie oor die werke van die bose, is my en jou verantwoordelikheid. Dis ons voorrecht. Trouwens, hy het eindelijk tot laag gedoen, ons moet nog net die, die, die ding afhandel. Toe ek in die weermacht was, was ek in die infanterie. En hulle het altyd gesê vir ons, eerst gaan die, die lichtmacht oor, dan skiet hulle die ouwens flenters, dan kom die artillerie, dan skiet hulle die laaste stikkies uit mekaar uit. En dan kom die infanterie, en hulle sit hulle voete daar neer en sê, dis ons plek nou die. So ons is die infanterie. Ek wil sê, God is die, die lichtmacht, of die, ja, die, die lichtmacht. Hy is die, die artillerie, wat met sy kanone, wat met sy woord, wat met sy kracht, wat met sy geest, wat met die bloed van sy seens, die vesting en die vijand vernietig het. Maar ek en jy is die, is die grondtroepe. Ons is die ouwens wat ons voete op die plek sit en sê, ons neem dit in besit. En God het het so gewil, God het so gekies, dit is sy recht om dit te kies. Want hy weet wat hy in ons beleed. En omdat hy nie twyfel in sy belegging in ons nie, kan hy terugstaan en sê, ek het jou dit gegeen hy het vir ons sy gees gegee, hy het vir ons sy kracht gegee, hy staan by die deur en hy klop en hy sê, ek wil inkom in jou maaltijd hou, hy sê, ek wil hy moet verander word in jou denken, so dat jou leven kan bewys, dat Godse wil goed en welgevallig en volmaak is, dan sal die vraag nie meer bestaan oor, waar was die Heere en hoe kom dit nie? So die essentie wat ons moet raak sien, die, die goede is, dat ons besef, ek wil aansluit by Roof, oor wat ons moet doen en wat ons nie moet doen nie. Ek dink daar is partij keer verwarring. Weet ons sê, ons sê so baie vir mekaar hier so, ons hoef niks te doen nie. Maar dan as eindig ons die een sin, ek hoor Roel vergeet ook vanmorgen, hy eindig die een sin met, ons hoef niks te doen nie, dan sê hy, ons moet dit en dit en dit uit ons levens uitkry. Dus nou kom die moed terug. So wat moet ons en wat moet ons nie? En om dit eenmaal in perspektief te sit, is, ons hoef niks te te doen om waarde voor God te heen. Ons hoef niks te doen om vergewe te wees. Ons hoef niks te doen om die gerechtigheid van God te heen. Ons hoef niks te doen om die gesag van God te heen. Ons hoef niks te doen nie. Ha, Jesus het het vir ons gedoen. Maar wat moet ons doen? Wat moet ons doen? Ons moet daarin wandel om die voordele daarvan te trek. Ons moet daarin wandel om vir hom ambassadeurs te wees. Ons moet daarin wandel om ander te kan vertel van hierdie goeie nuus. Om 'n lewende organisme te wees wat voortplant. So jy sien in ons wees, in wie ons is, wie ek en jy vanmôre is, kan ons niks aandoen nie. Hy het dit klaar gedoen. Hy het ons herskep. Hy het ons nieuwe skeppings gemaakt. Hy het ons ingesluit in sy sien. Hy het ons gesien toe sy sien aan die kruis hang. Daarom sien hy sy sien as hy na ons vandag kyk. So dit is afgehandel. Ons hoef niks te doen nie. Om vergewe te wees nie. Om die gerechtigheid van God te wees nie. Maar, ons het nodig om baie te doen om dit te leef. Ons het nodig om uit te stap uit die tronk uit, wat hy vir ons opgesluit het. Ons het nodig om van die geleentheid gebruik te maak, om nou dat die boeie af van ons af is, om in die vrijheid te leef waarin hy ons geroep het om te leef. Nie as een aanleiding vir die vlees nie, maar om mekaar te kan dien. Ons het nodig om sy woord in te neem, so dat geloof in ons kan opstaan. En geloof, het ons net al nou gesê, is die enigste sleutel wat daar vir ons is om die aanslag van die vijand in ons levens te te staan. Je weet, as hy dink, toe die Menianiete die Israelite so pak gegee die tyd, in Gideonse tyd, kon die Heere ons makkelijk genoeg gegaan het en die klomp Menianiete gelijk gemaakt het met die grond en afgehandel het. En dan sou die Israelite so achterkom, maar jongens, hier geen activiteit meer daar oor die bult nie. En dan sal een oud het gewaagd om bykie nader te gaan en verder te gaan en te achterkom, maar hier leie al die Medianiete dood. Maar God het nie so gewerk nie. God kom na die geringste van al die stamme, die geringste familie in die stam, die geringste in die familie, een man met die naam van Gideon, waar hy bezig is om koring uit te, te wan in die paarskuit, en hy sê vir hom, die Heer is met jou dapper held, gaan in die kracht van jou en gaan verlos Israel in die hand van die medialiete. Dis hoe God werk. En God sê vir morgen vir jou, die Heer is met jou dapper held, gaan en verlos jy Israel uit die hand van die Midianite. Dis Godse werkswijze toe, en dis Godse werkswijze vandag. En nou kom Godse opdracht, en hy sê, gaan vertel. Gaan vertel. Dis so mooi hierdie skrif, hierdie is my antwoord, uh, Johan, dis een profetiese woord wat jy geef morgen, in, in handelingen 5 vers 20, wat sê, gaan staan in die synagoge, en gaan vertel aan die volk, al die woorde van hierdie lewe. Dis wat ons het, dis ons geleentheid. Maar Ek wil terugkom by geloof vanmorgen. Ons het, Hebreus 11 vers 6, ons gesê, sonder geloof is het om God te waag, om God sy sin te gee, om liefde te bevredig, want liefde wil sien, dat die volle prijs wat op Golgotha betaal is, die volle gerechtigheid van God, wat Jezus vir ons verdien het, toe hy sonde geword het, met ons sonde, dat al die vreugde, al die onskap, al die sien, al die voorspoed, al die beskerming, al die geneesing, dat het ons sin sal wees. So, sonder geloof gaan dit nie gebeur. En kom ons kyk dan nou weer, kom ons herinner mekaar weer. Kom ons sê vanmorgen, ek moes dit nog een keer gehoor het, weer een keer gehoor het, hoe dat geloof werk. Ons het gesê, geloof is ons reaksie op Godse karakter. Wanneer Godse karakter geopenbaar word, ek kan ons nie anders as, as reageer nie. Wanneer ons goeie nies hoor, dan skep dit die begeerte. As ek vir jou sê, kies vir jou, gezondheid of siekte, wie gaan siekte kies? Jy weet, daar is ouwens wat so lei is, dat hulle siek wil wees om geboord te word. Is so. Daar is sikke mense in die wereld. Jy kan so kese maak, maar dit is buiten ons ontwerp. Ons ontwerp is gezondheid, is nie siekte nie. So, goeie nies praat op ons ontwerp. Goeie nies sê, ek het jou genees. Goeie nies sê, ek dink ook vol die toekomst vir jou. Goeie nies sê, ek het een lewe en oorvloed vir jou in gedachte. Dis goeie nies. Goeie nies. My ontwerp sê, ja, ek koop daarop in. My ontwerp maak dat ek een begeerte, een natuurlijke begeerte daarna het, en as die begeerte groot genoeg is, wat het gewoonlik is, activeer het my wil, om te sê, ja, hier, ek neem dit aan, ons gesê, dit is geloof. Ek hoor Godse droom, ek begeer dit, ek neem dit aan, dit is myne, dit is geloof. So, geloof is eindelijk in die sin makkelijk. Maar, dit is nie so makkelijk. Daar is 6000 jaar sy oorgeleverde verkeerde denken in ons koppe. En ek en jy leef maar 100, 150 of 140 of 130 of 180 jaar van hierdie, van hierdie 6000. Maar die oorlevering kom al vir 6000 jaar aan. En 2000 jaar gelede het die vijand een massieve teenslag gekry. Want die Heer het om uitgeklee, hy het om tot niet gemaakt, hy het om in die openbaar teentoon gestel. Hy het al hierdie dinge met om gedoen maar hy, hy was so goed georganiseer, dat hy nie bly leed nie, wie wat hy gedoen het, hy het opgestaan, en hy het weergekom, en hy die godsdienstwereld, die kerkwereld, die christendom, sy gedagtes, teruggedraai in een ouwe verbonde, teruggedraai na die vorige 4000 jaar toe, en gevangen geneem, en tot vandag toe, is ek en jy al, het ons vrygekom uit die godsdienstgedagtes uit, het ons nog steeds in ons eie gemoed die strijd, daarom, daarom dat ons die aanslag so aan ons lijf voel. Want ek wil sê, as ek en jy werkelijk die volheid verstaan, van dier sy wonde daar vir ons geneesing gekom, om nummer 1 te doen, dan kan dit nie wees dat een van ons siek is. Dan kan dit nie wees nie. En luister, as jy vanmorgen symptome in jou lijf het, as jy vanmorgen die aanslag van siekte in jou lijf voelt, Moet nie dink dat daar met jou iets fout is en die adres van ons nie. Want ons moet een ding onthou, ons is een lichaam met baie lede. So as jy siek is, is ek siek. As jy symptoom in jou lijf het, het ek dit in myne. As jy pijn het, voel ek dit. Want ons is een lichaam. En daarom dat ons onderling sorg vir mekaar draag, En daarom het dit belangrijk geword, dat ons nie kan vrede maak as een lichaam, as een gemeente. Vrede kan maak daarmee. Dat daar ouwens in ons gemeente is wat siek is, wat gebrek leid nie. Ons kan nie daarmee vrede maak nie. Want ons is lede van mekaar. En ons het nodig om vir mekaar daar te wees en in te staan. Dit beteken nie nou, ek wil amper sê, dit beteken nie nou, nou sit ek ledig en iemand anders moet vir instaan nie want eh, daar is een skrif wat sê, elkeen sal sy eie pak dra, na by jou is die woord in jou mot en in jou hart, en ons bevestig dit weer en weer, en sê, die woord van die geloof wat ons verkondig is, na by jou is die woord, so elke individu, elkeen van ons, die woord van geneesing, is binnen in jou mond, en binnen in jou hart, is jou, en vader, loop daarmee, maar jy sê, dit is nie so makkelijk vir my, om net vir jou te sê, nou maar daar het jy dit gaan, en loop daarmee, jy sê, ek het die verantwoordelijkheid ook, want wie wat, jy is lid van van die selle lichaam as ek. En as my toon seer is, dan vat my ander voet die gewig. En daarom het ons een onderlinge sorg vir mekaar. Besef jylle, ons praat in afgelopen tyd baie oor die woord commitment, uh, onvoorwaardelike uh, betrokkenheid by en toewijding aan mekaar. As ons verstaan dat ons lichaam is, en ons het daar die onvoorwaardelike toewijding aan mekaar en betrokkenheid by mekaar, dat kan ek nie, dat kan ek nie, sê, kry vir jou nie ek kan nie, want jy is deel van my, en ek is deel van jou. En dan beteken het dat ons collectief die aangezicht van die Heere begin soek, en sê, Heere, maar dan moet geloof in my leven opstaan. Dan moet geloof in my leven begin werk. Al werk het dan nog in my boete en sissies in, laat het dan in myne werk. Het is makkeliker eh, dat het in my leven werk wat nie pijn het nie, as dat het in my boete of sissies in leven werk wat, wat pijn het. Want hy beklaim met sy pijn. Ek het nie pijn nie. Ek het meer energie om te staan in geloof, om my te voed met woorde van die geloof. En dit is wat God vir my opgeef. Jy weet, ek dink so baie dat geloof kom van God af. Ons geloof kom van Godse woord af, wat God gesê het. Maar waar kom Godse geloof vandaan? Jy al gedink? Die bron van alle geloof, God is die bron van geloof. Sy gingers, noem Paulus in 2 Korinties 4, hy sê, hy noemde om die geest van die geloof. Nou wil ek jou vraag, as ons geloof een reaksie is op die openbaring van Godse karakter, wat is sy geloof? Denk dat we, wil jylle uit die jip uitskiet, wat is Godse geloof dan? Godse geloof is liefde. Daarom skryf Paulus, hy praat van die ware geloof, hy sê, ware geloof werk dier die liefde. Liefde bring geloof, God is liefde, God het so lief. Maar as ons sê God het so lief, dan is God geloof, want liefde is geloof. Liefde is so oortuiging, want geloof beteken om oortuig te wees. Liefde is so een oortuiging. Daarom die liefde van God gaan alle verstand te boewe. Want as ons liefde verstaan, ons het begin in die begin van die jaar met so lief het God die wereld gehad. As ons liefde kan begryp, dan kan ons verstaan hoe dat liefde werk, want liefde het Godse Seen kruis toegesteer, die elende van die, en die smarte van die dood en die hel had smaak, in die geloof, dat ek en jy verborgen hier so sit en daar oor so praat. Dat ek en jy vermoorde, deel so wees van die skare mense, wat dit aanvaar het. Dit is die geloof van liefde. So, vorm is dit makkelijk. Jy sien, Godse woorde, wat hy spreek, het hy klaar gegloe. En omdat hy dit klaar gegloe het, toe hy dit sê, toe is dit. As jy sien, toe Jezus op aarde wandel, hy kom by Lazarus' graf, en hy sê, dankie Heere, dat jy my verhoor het, Lazarus kom uit. Verstaan jy, hy het klaar gegloe. Die werkelijkheid was daar, die liefde waarmee hy Lazarus lief gehad het, was klaar, was so'n werkelijkheid in sy leven, dat die woorde wat hy gesprek het, was eenvoudig die draar daarvan. Daarom skryf die breef, skryf vir ons die breef 1 vers 3, hy sê, hy dra alle dinge dier die woord van sy kracht. Nie die kracht van sy woord, nie die woord van sy kracht. Daar is nie kracht in woorde nie, in die sin nie. Hy sê, maar wat gebeur is, die woorde word die draar van die kracht. Die kracht was, hy was die kracht, in hom was die kracht. En toe hy sê, Lazarus kom uit, toe gaan die kracht met die lijn van die woord, tot by Lazarus' oore en die geloof kom dier die gehoor, en die gehoor dier die woord, en toe Lazarus' oor het dit hoor, en Lazarus' oor het al vir vier jaar nie meer gewerk nie, maar toe Lazarus' oor het dit hoor, toe staan hy op, dis hoe liefde werk, dis hoe geloof werk, nou vraag jou, hoe makkelijk is hier die begrip vir jou? Is dit nie so, dat, ons verstaan nou wat David gesê het, hoe hy sê, Heere, lei my op een rots, as my te hoog is, Want dan sê ek, Heere, maar ek het ook lief. Ek verstaan ook van liefde, hoeveel ek ook al verstaan. Heere, ek, ek geloof nie en ek verstaan ook geloof. En my leven het in reaksie gekom op, op die goeie nies. Maar as het by hierdie punt kom, as het by Lazarus kom, as het by staan op, neem jou bed op en gaan jou huis toe kom, as het na hierdie goede kom, dan sê ek, Heere, dan, waar, dan is daar iets kort. Dan beteken het, daar kort iets in my geloof. Jy sien, Ek het gesê, God het klaar gegloed, hoe spreek hy? Ek en jy werk soms anders. Ons spreek, omdat dit wat ons sê, ons geloof bevestig, is dit nie so nie. Baie keer praat ons om ons geloof op te bou. Maar dit is nie verkeerd, ek dink jy is verkeerd. Maar jy sien, nou sê eh, Romeine 10 vers 10, hy sê, met die hart gloos tot gerechtigheid, maar met die mond belei ons tot redding. Nou die woord redding is die ge, tot geneesing, tot gezond word. Die woord soteria is beteken om gezond te word. Die redding van jylle denken, om gezond te word in jylle denken. Om nie meer volgens die godsdienstpatroon wat jy van gepraat het roef. Volgens die godsdienstpatroon te dink nie, maar te dink volgens Godse blauwdruk. Hy, hy sê, daar moet een redding kom. Hy sê, met die hart gloe ons tot gerechtigheid, met die mond belei ons tot redding. Nou kom ons wat een voorbeeld. Ons kyk, gerechtigheid het ons gesê, impliseer dat God om sonde gemaakt het, so ons kon word die gerechtigheid van God. Dit beteken dat dier sy wonde daar vir ons geneesing gekom het. Ek kost vat nou die beeld van siekte en geneesing. Dan beteken dit, ek belei, ek gloe met my hart, ek is oortuig, dat dit is wat Jesus vir my gedoen het. Hy het dier sy wonde het daar vir my geneesing gekom, ek is daarvan oortuig. Nou belei ek dit, maar nou, my vraag is oortuig, is ek daarvan as ek rechtig oortuig is, kan ek nie siek wees nie. Die symptome, die siekte aanslag in my lewe, is bloot een gebrek aan oortuiging. En ek sê dit nie beskuldigend nie, ek sê dit vir myself. Dit geld in my lewe en dit geld in jou lewe. Dit is bloot een gebrek aan oortuiging. Maar ander woorde, nou hoor nou wat sê die woord. Hy sê, met ons hart glo ons tot gerechtigheid. Ons het het aanvaar ons gesê, Heere, ja, ek wil gezond wees. Ek hoor die woord sê dit. Ek glo dat hy dit sê. Ek weet dat hy is. Ek het hy ontmoet. Dit is nou eers een werkelijkheid in my leven. Ek glo dit, maar as ek oortuig, Johan stap aan uit Kerry uit, sy sê vir my, sy sê vir my hierdie ding, sy sê, ons ken Godse woord. Ons ken die beloftes. Sy sê, maar het ons dit? Jy sien om dit te ken, om daarvan kennis te neem, om te sê ek neem dit aan, is alles goed en wel. Maar daar moet iets meer kom. Ek wil hee, jy moet iets verstaan hier. Hierdie ding kan nie net op die vlak van die intellect le nie. Hierdie ding moet dieper le as ons intellect. Hier moet een boonatuurlijke wonder gebeur, en die wonder gebeur nie in my lichaam nie, die wonder gebeur in my denken. En wanneer my denken, die grootsheid van Godse liefde kan grijp, Jy sien, eh, Salomo het een ding geskryf, hy het gesê, as jy gerechtigheid en recht soek, as jy dit naspeer soos vir borgerskatte, as jy al hierdie goeders doen, daar is een bykie een doen ding, sien jy daar, sê, sê Salomo, hy sê, dan sal jy ervaar, dat weisheid sal in jou hart kom. Ek wil weisheid verander vermoorde. Ek wil sê, jy sal ervaar dat geloof in jou hart kom. Geloof sal in jou hart kom. Daarom sê Petrus hierdie ding, hy sê, ons het die profetiese woord, kom ons, ons is nou, ons staan nou, ons kyk nou maar na, na wonde en geneesing, hy sê, ons het die profetiese woord, wat baie vast is, Petrus is asof Petrus met, met hierdie wonderwerk, wat in sy leven plaasgevind het, die wonderwerk het in Petrus sy leven plaasgevind, en nou kom hy en hy skryf vir ons, hy sê, ons het hierdie profetiese woord, wat baie vast is, wat Paul Petrus sê, hy sê, dit staan so vast, dat niks dit kan skit nie. God het trouwens gesê, Psalm 138, ons vertaling vertal hom nie mooi nie, maar hy sê in, in, in wees het daar, hy sê, God het sy troon ondergeskik gestel aan sy woord. Nou ons weet Godse troon is vast. Nou as hy sy troon ondergeskik gestel het aan sy woord, hy het sy troon as waarborg gegeef sy woord, uh, Hebreus 6, sê, hy sê ons het dit as een sekuriteit, wat ons wat ingaan tot achter die voorhangsel, God het sy woord aan sy troon vastgemaak. En as ons aan sy woord vasthou, as ons op die touw van sy woord anklim, moet ons in sy troon inkom. So seker is God daarvan. En nou, dit is wat Petrus gesnap het. En dan sê Petrus, ons het hierdie profetiese woord wat baie vast is, waar ons toch op moet aggeen, soos een lamp wat in een donker plek skyn. Soos een lamp wat in een donker plek skyn, so sien jy. Ek geloof, met ons hart geloos tot gerechtigheid. Maar toe ek begin gloot in gerechtigheid, toe die lamp in die donker plek van my denken begin skyn. Hy sê, ons moet daarin vasthou, soos die lamp wat in die donker plek skyn, totdat, vasthou, totdat, vasthou, totdat die dag aanbreek. En die morgenster in my hart, in my denken opgaan. Jy sê, dan het die wonder gebeur, dan is nie meer een intellectuele ja sê vir God nie, dit begin by intellectuele ja sê, ek sê ja vir die Heere, maar jy sien, wat ek nodig het, wat jy nodig het vanmorgen, is om hier te sit en te sê, Heere, ek maak my hart oop, so dat jy gees die wonder kan kom doen, so dat jy heilige gees, jy woord kom versnel, om daar die woord, die profetiese woord, wat vir my een profetiese woord is, wat vast is, een morrester te maak, wat in my hart opgaan, jy sien, dan sal ek voel, dan sal ek beleef, dat geloof in my hart kom. Ek sal nie meer my hoef in te span om te geloof nie. Dit sal net daar wees. Dit sal net noodwendig wees. Dis dan, wanneer ek met Godse geloof begin werk, jy sien, dis nie my geloof in God nie, dis sy geloof in my. Dis sy geloof wat het moet laat gebeur. En dit is waar oor het gaat ons het nodig om by hierdie bron van geloof te kom. Nou, ek het gesê, ons is ontwerp vir goeie nies. Want, kom ons kyk hoe geloof dan in ons levens werk. Ons is ontwerp vir goeie nies. So, dan sê julle met my saamstem. As ek goeie nies met slechte nies meng, die gemengde saad, kan jy verstaan waar God gesê het oor gemengde saad? Hy het gesê, as jy gemengde saad in jou land saai, as jy goeie nies en slechte nies gaan meng, hy sê, dan gaan jy beide die saad en die opbrengs verloor. So, besef jy nou die kritische, hoe belangrijk dit is, dat ons het weer van mekaar sê, ons kan nie bekostig om te flankeer met slechte nies. Ons, nou, wacht bykie, nou moet ons vir ourself wat is slechte nies. Jy sien, dit was vir ons makkelijk, ons het op een stadium met ons achtergekomt, dat godsdienst het vir ons slechte nies gegeen. Godsdienst het vir ons geleer, vir 2000 jaar na die kruis al, dat ons sondaars is, en dat Godse toren op ons is. Amal het gesondag ontbreek hulle die heerlijkheid van God. Toe hoor ons goeie nies, dat die volgende tekst, vers 23 het van Romeine 3 het gesê, amal het gesondag, en vers 24 sê, maar hulle amal wat gesondag het, word amal gerechtverdig, dier die offer van Jesus, maar na nou dit gebeur 2000 jaar gelede, So sien jy die slechte en die goeie nies. Godsdienst het vir ons die slechte nies voorgehou. Goeie nies het verder gelees as wat godsdienst gelees het. Hy het die volgende vers gelees en gesien ons is allemaal gerechtvaardig. Nou kyk nou mooi, waar staan ek en jy nou? Ons staan nou tussen die ou verbond van ons het gesondig, ontbreek ons die heerlijkheid van God, of ons staan in die nieuwe testament wat sê ons het gerechtvaardig. So sien jy hoeveel die slechte nie, hoe wil die vijand met sy misleiding, waarvoor hy die woord gebruik, hoe die vijand met sy misleiding elke keer kom, om te kyk of hy nie kan kom steel by my nie, en hy het recht gekry. En kan julle sien waarover na al die tyd, sê ek, het ek gloek nog steeds tot gerechtigheid, ek en jy het nie probleem daarmee nie. Maar het die geneesing van my denken al finaal plaasgevind? Het het finaal deurgekom? Jy sien, dit is baie nice, om hier te staan en te sê, ons moet glo, ons moet woordvat, ons moet uitstap, ons moet die siekte achterlos, tot het aan jou lijf vat. Kom aan, jylle weet waarvan ek praat. Tot het aan jou lijf vat, en die klokke lei en die dokter sig, verstaan jy, as aan my lijf vat, verstaan jy, nou, nou is dit een ander saak, nou is dit nie meer so makkelijk nie. Maar jy sien, wat ek wil hee, wat ons moet verstaan vanmorgen is, as ons een lichaam is, as ons gemeente is, as dan jou lijf vat, vat het aan myne, want ons is een. Hoor jylle? As een lid in een huisgesin siek is, dan leid die hele huisgesin daaronder. Al is het nou net die dokterse rekening wat so hoog is. Maar allemaal leid daaronder. En daarom wil ek vir julle sê, as een lid in ons huishouding leid aan siekte, leid allemaal van ons daaronder. En daarom dat ons die kritische belangrikheid het om om vir mekaar in hierdie saak in te staan. Nou kyk jy mooi, nog steeds, nog steeds geloof ons dit. Ek dink nie is een van ons wat dit nie geloof nie. Maar is ons denken al gered? Ons sê ja, ons geloof dit, maar hierdie morgenster opgekom ons hart. En jy sien, ek kan dit herhaal en herhaal en herhaal. Ek kan dit toe opse, ek kan die tekste uit my kop uitken. Maar as die wonderwerk nie gebeur het, dat die morgenster in my hart opgegaan het nie, dan het ek dit steeds nie. En jy sien, dit help nie vir my om te sê, gelukkig is dit nou Piet wat siek is, het nie ek nie. So, sterkte Piet, ek is nog alright. Ek ken die story van die ouds wat vir die buffel weggehaard het, daar nie, in die okkewankomorasse, in die hartloop, met alles wat leed. En toe die een ouwe spoed kry en hy begin so die ander ons achterlos, skrees oor sy skouwer en sê, Toe maar ek sal alright wees. Bedoelende, die buffel gaan jylle vang. Hy het gesê, as die leeuw jou jaag, moet jy net een ouwe wat stadiger as jy is. Dan sal die leeuw die stadiger hou van. Maar, verstaan jy, ons het die houding gehad. Maar jy sê, nou kan het nie so wees nie. Want jy sê, as Piet nou siek is, begin die school reeds in my leven om weerstand te bied tegen die siekte. En dan die tyd wat die aanslag, die vijand sy aanslag na my toe wil bring, as hy dit na my toe so kon bring, gaan hy my so imien kry, gaan hy my so gevestig kry met die morrester in my hart, dat hy geen vat aan my het nie, is wat Jesus gesê het, hy sê die overste van hierdie wereld kom, en hy het geen vat aan my nie, hy het nie hou vast, hy kan nie hou vast op my kry, en die besef jylle, elkeen van ek en jy, behoort so te wees, met die morrester in ons harte, dat die vijand, dat die overste van die wereld, geen hou vast op ons sal heen. Maar ondou is het vir mekaar gesê, Johannes skryf in 1 Johannes 5:19. Hy sê die hele wereld lê in die mag van die bose. Dit is na die kruis. Wat het ons daarmee gesê? Hy sê die die tronk deur is oop. Maar die die misleiding waarmee die vyand vir 2000 jaar deur die godsdienst gekom het, het die mense in die tronke gehou. Maar nou stap ek en jy uit. Maar besef jy as ons nie uitstap nie, as ek nalat om uit te stap, beteken dit ek is daar. Dan is ek ook in die mag. Dan is ek ook 'n sittingdak dan is ek ook, dan wacht ek net vir wanneer gaan die hou kom. Want dan is het een kwestie van tyd, dan is het my beurt. Maar jy sien, die huis kan nie net uitgevee en versierd wees. Die huis moet gevul wees. Daarom gaan Paulus so ver, hy sê, moet nie dronk word van wijn nie. Hy sê, moet onder die invloed wees van iets anders nie. Ek luister na ou pastoor een dag, hy sê vir my die ding, hy sê, hy sê, hy sit in sy studeerkamer, hy sê, en die heren laat vir my een skrif lees, hy lees daai woord in Petrus wat sê, wees nuchter, wees nuchter. Hy sê, heren, maar ek het nog nooit in my leven een druppel alcohol gebruik. Hoe kan hy vir sê, ek moet nuchter wees? En terwijl hy so sit in die ding met dink van nuchter of nie nuchter nie, hy sê, gaan sy oor oop en hy sien sy boek raak, wat gepak is met die boeken. En hy sê, heren, ek besef, dis die wijn, want ek verslaaf is. Mens is opinies. Hy sê, ek is onder die invloed van die godsdienst. Hy sê, wie wat moes ek doen? Hy sê, ek het gegaan, en ek het my kartondoose gekry. En ek het die boeken in die kartondoose gepak. Ek het my boekraak leeggemaak. Hy sê, toe denk ek, vir wie gaan ek het gee? Hy sê, toe hy mooi denk, toe besef, hy kan het vir niemand gee. Want hy wil nie iemand anders ook onder die invloed aan my goeders heen besef jy die, die krisis hiervan, dat hy sê, moet nie donk word van wijn nie, moet nie hier onder die invloed van iets anders kom nie, hy sê, maar word met die geest vervul, kom onder die invloed van Godse geest. Jy weet, ons kan baie ander dinge in die lewe, ek wil sê, ons onder die invloed van ander dinge bring, of ons kan ons bring onder die invloed van Godse geest. Daar kom een tyd in ons lewe, daar kom een aanslag op ons lewe, wat daar nie tyd is vir speeliekies nie, wat het doodlik ernstig is, wat het saak is van lewe en dood, maar besef jy, daai tyd is vandag in elkeen van my jou lewe. Want het is vandag die aangename dag van die Heere. Die Heere sê, hy soek my terwijl ek te vinde is, roep my aan terwijl ek nabij is. Dit is vandag die dag. Hy sê, kom nou dat ons die saak uitmaak. En daarom is het vir my en jou, om in ons levens te sê, hoe belangrijk is Golgotha vir my? Gaan ek ook, maar die my leven speel, en dit gaan op hierdie stadium goed, dit gaan financieel ok, die Bobbejaan is vet en allemaal is vet, en uh, ons is gezond en het gaan goed met ons, so jyre, ons is met vakantie, dit is heerlijk. Of besef ons, daar buiten loop die vijand rond soos een bronde leeuw, om te kyk, wie kan hy verslaan. So sien jy, nou kom die doenkant, en die doenkant gaan nou verder, want jy sien, terwyl ek nie siek is nie, laat het my nie ledig en onvrugbaar oor siekte nie. Terwyl ek nie siek is nie, is ek in actieve strijd tegen die vijand oor siekte in jou leven. Wie wat? Op die manier word ek geïmmuniseerd. Op die manier word my geloof gebouw. En daarom wil God ons geloof bouw. Hy geef ons die geest van die geloof. Hy sê, wil jy nie onder die invloed van my geest kom nie? Wil jy nie toelaat dat die wonderwerk hier gebeur? Dat die morgenster in jou hart opkom? Dat jy hier jou snap nie? So dat wanneer die vijand kom, wanneer die aanslag van die vijand tegen jou leivel kom, dat jy kan sê wat Jesus gesê, die overste van hierdie wereld kom, maar hy het nie vat aan my. Hy het aan my. Niks nie. Dit kom nie sommer so nie. Maar Jeremia het gesê, Jere, ek het nie gesit by die spotters nie. Ek was nie onder die invloed van die lichtsinnige praaties nie. Hy sê, ek het my een kant gehou. En toe die woorde gevind is, toe ek die woorde gevind het, was hulle vreugde en vrolijkheid vir my hart. Want ek het hulle opgeëet. Hy sê, en toe besef ek, die naam is my my. En daarom kan ek sê, die oorste van die wereld kom, my kan my niks nie. God roep ons op, tot geloof. En, jy weet die hartseer is, dat, die skrif sê, met jaloersheid begeer die gees, wat in ons woord. Dat die gees van God met jaloersheid begeer, dat die gees van God, wat die toekomst kent, wat die aanslag van morgen in my leven ken, in jou leven ken, in ons gemeente leven ken, roep ons vandag en sê, ek wil jou nie ophou met die aanslag, ek wil jou veroortuig van my liefde. Ek wil jou nie bang maak met die aanslag nie, want geloof werk hier dier vrees. Hy sê, ek oorroep jou op, om deel te word van my liefde, om so oortuig te word van my liefde, dat jy sorgeloos, sorgeloos, kan lewe omdat jy weet dat ek jou lief het. So verskrikkelijk lief. Ons gesê het vir ons die geest van geloof gegeen. So, ons het twee goeders nodig. Hy sê, geloof kom dier die gehoor, die gehoor dier die woord, nie woord dier die prediker. Maar ons het gesien, dit is nie genoeg nie. Ons sien Godse geest werk op woord. Nou, ons net onthou, wat is die woord? Die woord is waarheid, nee. Want jy sien, As die lig in my duisternis, sê die Heere, is hoe groot is die duisternis nie. So as die woord wat ek gloe, leen is, dis wat die godsdienst mee te, te maak het, dis wat ek en jy vir so lang ons, ons vastgoud in ons levens. Ons het een woord gegloe wat nie die waarheid was nie. Wat hier in die boek staat, uit context uitgaal, het ons een woord gegloe wat nie die waarheid was nie. Toe was dit wat lig was in ons was duisternis. Hoe groot is die duisternis dan nie? So roep Jesus uit. Maar nou het ons die waarheid ontdek. So nou het ons waarheid, en mag die geest van die waarheid, hy sal ons in die hele waarheid lei, hy gaan die dinge wat Jesus nie kon sê nog nie, omdat ons het nie gereed was daarvan, sal hy aan ons verkondig, hy sal ons, ons openbaar, maar jy sien dis waarover ek vir jou sê, jy kan nie hier kom sit en kom luister na een of ander slim ou wat die skrif achter mekaar kan sê nie, wat jy hier nodig het is om te kom sit met een oop hart en Godse geest die geleentheid te gee, om inspraak te lever, om die wonderwerk binnen in jou te laat plaasvind, wat geloof in jou gaan skep, jy sal voel, jy sal ervaar, dat geloof in jou hart kom, dat daar geen inspanning meer is nie. Ek wil sê, geloof, moet eindelijk a walk in the park. Goed, kom ons kyk, wat kan ons doen? Kom ons wees prakties. Wat kan ons doen met ons geloof? Ons het verlede keer gesê, dat ou, uh, die mens het vir Petrus gesê op Pinksterdag, hy sê, wat moet ons doen, broeders? Hulle sê, waar is die vorms wat ek invul, wat ek teken? Ek wil deel wees van hierdie saak. Wat moet ons doen, broeders? En dan sê, sê Petrus, dink anders. Dit wat ek jou gesê het, accommodeer dit in jou denken, dink anders. Bekeer jylle, dink anders. Word anders oortuig. Word oortuig van wat jy is. Word oortuig van die gerechtigheid van God. Hy sê, en laat jylle gedoop word. So, wat ons sien is dit, hy sê, om jou te laat oortuig, het jy nodig om jou te voed met woorde van die geloof. Paulus sê dit vir Timotheus, hy sê, 1 Timotheus 4 vers 6, hy sê, voed jou met woorde van die geloof. Voed jou met woorde van die geloof. Met ander woorde, hou jou bezig met waarheid. Hou jou bezig met goeie nies. Nou, Ek het net nou begin dier te sê, die godsdienstmodel het goeie nies vir ander dan slechte nies toe. Die goeie nies is God sê, jy is goed. Slechte nies is God sê, jy is slecht. Godsdienst het vir ons gesê, God sê, jy is slecht. Goeie nies, God sê, ek het jou slecht op my geneem, ek het jou goed gemaakt. So ek voed jou met woorde van die geloof, voed jou met goeie nies. Omring jou met mense met goeie nies, maar dis die godsdienstmodel. Maar kom ons van die boerderijmodel. model. Kom ons vat die Zuid-Afrikaanse model. Wat sê ons in die Zuid-Afrikaanse model? Ons sê vir mekaar hoe slecht die, die politiek is. Ons sê vir mekaar hoe slecht die omstandighede is. Ons, ons sê vir mekaar hoe slecht die bestuur is. Wat is dit? Is dit woorde van die geloof? Of is dit woorde wat vrees inboezem? Is dit waarheid? Is dit werkelijkheid? Ja, is werkelijkheid. Is het, dit is een shambles. Maar mense, is dit waarmee ons ons bezig hou? Hy sê, voed jou met woorde van die geloof. Wat is dit wat jou gaan deertrek as die aanslag van die vijand in jou kom? Ek wil vir jou sê, as ons kyk na die toestand van die land, as ons kyk na die wanorde en die korruptie en al die goeders, waar oor ons so graag praat, ek wil vir jou sê, wat is dit? Sê dit in geesterme, wat is dit? Wie wat sê dit in geesterme? Dit is een aanslag van die vijand. Dit is net soos wat siekte in jou lichaam een aanslag van die vijand is. Dit wat ons in die land beleef, al die misdaad en al die ongerechtigheid, is een aanslag van die overste van die macht van duisternis. Hoe gaan ons om teenstaan? Hoe moet jy dit teenstaan? Hoe? Standvastig in die geloof. Hoe gaan waar gaan geloof vandaan kom? Door op sy hand te praat en in ons gemoed die negatieve te bevestig. Mensen, dit is een gegewe. Maar sê vir my, wat doen ek en jy om dit te verander as ons daar praat? As ons tegen mekaar kla of tegen mekaar sig regoete. Wat sê die heren? Hy sê, voed jou met woorde van die geloof. Hy sê slechte gesprekke, sê Paulus, bederf goeie sedes. Wat is een slechte gesprek? <laughs> sê julle, dis slechte gesprekke. So, wat ek vir ons sê vanmorgen is dit, as ons as gemeente sê, ons verstaan geloof, en ons het nodig dat hierdie wonderwerk weer en weer en weer in ons hart gebeur, dat die morgenster weer en weer in ons hart opkom, dan sê ek jou, het die dag gekom wat ek my lippe zip, en sê ek sal nie weer negatief spreek nie ek sal nie weer een negatieve woord by my lippe stuur. Ek sal my nie weer gee vir ligsinnige gesprek nie. Come on. Ons het gelees van uh, in Malachi, Malachi 3, daar van vers, ek denk 14 rondaf, wat hy hierding sê, hy sê die wat die Heere vrees by mekaar gekom. En hy oor die Heere gesprek, daar is een gedenkboek opgeskryf, wat was die resultaat? Hy sê, jy, jy het weer die verskil gesien, tussen die wat die Heere dien en die wat om nie dien nie. Besef jylle mense, wat moet ons in die verloop van 2012 in hierdie gemeente sien? Ons moet sien dat die mense daar buitenkant moet inkyk en sê, wat het jylle wat ons nie het nie? Jylle sal weer die verskil sien in die wat die Heere dien en wat ons nie dien nie. Wie wat? Almal van ons in die schema dien die Heere. Dien die Heere. Hoor jylle? Maar ga jy verskil sien? Wat is die verskil? Wat is die verskil waarmee ons ons op? Waarmee? ek gaan my voet met woorde van die geloof, ek gaan my omring met mense wat wat doen, wat positief praat. Ek gaan negatieve gesprek vir my, ek wil vir jou sê, dit is die grootste uitdaging, wat voor jou le, om hierdie week uit te stap vir morgen, en te sê, ek gaan nie deel neem aan enige negatieve gesprek, ek gaan my rug daar draai, ek gaan nie verder deel wees die van jou, ons het hierdie profetiese woord, ons het sy geest, sal ons dan nie ons tyd spandeer met die profetiese woord, sal ons nie ons tyd spandeer met Godse geest, so dat die morgen sterk kan opgaan, my hart. Dan gee God vir ons nog een paar opmiddels, hy het vir ons die woord gegee, hy het vir ons sy geest gegee, hy het ons vir mekaar gegee, vir ons gemeente gegee, hy geef ons wat ons godsdienste genoem het die sakramente. Ek lees nie een woord in die bybel, sakrament. Maar net om julle te laat verstaan wat hulle ons bedoel by sakrament, hy geef ons die doop in die, in die nachtma. Hy sê, dink anders, sê Petrus, en laat julle gedoop word. Wat sê hy daarmee? Hy sê, wat is die doop? Die doop is een fysisch ding. God sê, ek weet, jy is een vleesmens. Ek weet, jy is een jy is fysische mens met een fysische lichaam. Hy sê, daarom gee ek vir jou iets om fysisk te doen, om jou te herinner, om jou te help, om die oortuiging in jou gemoed te vestig, om te sê, ek het gesterwe, dis waar oor die doop een toemaak met water is, dis een graf, dis waar jy ingaan, in een graf ingaan, waar hy sê, daaronder het ek gesterwe, daarom sê hy, as jy met hom saamgegroeid het, in gelijkvormigheid van sy dood, dier die doop, hy sê, dan, sê jy dit ook wees, gelijkvormigheid van sy opstanding, hy, hy, hy, So, hierso sê Paulus iets. Hy sê, dis nie sommer om dove neete dat Jesus sê, bekeer jy en laat jy gedoop word. En dat Petrus dit herhaal. En dat Jesus sê, gaan die hele wereld verkondig die evangelie en maak disciples en doop hulle. Hy sê dit nie om dove neete nie. Hy sê, want in die doop is daar een oortuiging wat sê, ek is onder die water, ek is in die graf, ek het gesterf. En so reken ek my dood vir sonde. Wacht bykie, wow. Hy het sonde weggedoen. Jesus het sonde weggedoen met sy offer. God dink nie meer aan sonde, hy sê aan hulle sondes oortredinge dink ek nie meer nie. So dit gaan nie meer oor die goeie wat ek jy verkeerd doen nie. Gaan nie meer oor doodslaan, egbreek en steel nie. Dis dis afgehandel. Wie waaroor gaan dit? Dit gaan oor die aanslag van die vyand wat met misdaad en onreg en ongeregtigheid in hierdie land van ons probeer regeer. Dit gaan oor die aanslag van die vyand om siekte in ons liggaam te bring dis sonde, dis nie Godse plan nie, en enig iets wat nie Godse plan is nie, resorteer onder sonde, jylle verstaan nou, ek maak nie veel van jou sonde aan nie, ek sê, dit is sonde, dit is nie Godse plan nie, hoor jylle, en daarom sê hy, so reken jylle, jylle dood vir sonde, dood vir siekte, dood vir die aanslag van misdaad, dood vir die berowing in die in al die goeders waarmee die vijand in jou bekom, reken jylle leer dood vir alles wat nie Godse plan is nie, Godse plan vir jou, leven oorvloed, Godse plan vir jou is kop, nie sterk nie, Godse plan is vruchtbaarheid, Godse plan is geneesing, Godse plan is hoopvolle toekomst vir jou, alles wat dit nie is, nie is sonde, en nou sê, as jy jou laat doop, dan eh, doen dit iets aan jou, wanneer, wanneer jy jou laat doop, gaan jy onder die water en jy sê, ek reken myself dood, vir alles wat nie Godse plan in my leven is nie. Besef jy nou, nou word het collectief. Nou word het net ek nie, word ook jy. Want ek en jy het al die omslag loop. En daarom dink ons dit van mekaar, daarom onthou ons dit van mekaar, daarom vestig ons dit in mekaar sy leven. Sy sien, want ons sê, ons reken ons self dood vir sonde. So, God geef ons hierdie goed. Want hy sê, ek wil hiermee deel weer self vat. Ek wil hee die lichaam met die eenheid wees. Dood vir sonde. Dan geef ons die nachtma. En hy sê, so dikwels as jylle dit doen. Elke keer as jylle die brood breek, as jylle die beker neem, onthou twee goed, hy sê, my bloed is gestort as een volkome versoening vir al jylle sonde. Bloed gestort, volkome versoening. So jy is vergewe. Nou sê Jesus vir die lamman, wat hulle doen die dak, dak laat afsak het, hy sê, Seen, jou sond is jou vergewe. Dan sê die fariseers, maar wie is jy om sond te vergewe? Hy sê, wat is makkeliker om te sê, jou sond is jou vergewe, of, staan op, neem jou bed op, gaan jou huis doen. As die een gebeur het, het die ander gebeur. Want toe die een gebeur het, het die ander gebeur. Toe die een plaas gevind het, het die ander gelijk geplaas gevind. So jy sê, ek en jy het al die morrester oor vergifnis het in ons hart opgegaan, die wonderwerk het gebeur. Ek en jy staan nie meer skillig voor God nie. Ek hoop nie so nie. Maar verstaan jy, is baie van ons wat hier sit vanmorgen en sê, ek sta nie meer skillig voor God nie, die wonderwerk het gebeur, die morrester het my hart opgegaan, ek is vergewe, 2000 jaar gelede reeds ek vergewe, ek hoef nie belei om vergewe te word, ek belei dat ek vergewe is. Die morrester is op. Maar luister, daar is nog een. En die morgenster sê, wat is makkeliker om te sê, jou sonde is jou vergewe. Of staan op, neem jou bed op, gaan jou huis. Nog een morgenster. Want jy sien, as ek besef, dat met die selde daad op die dag, wat Jezus my vergewe het, my sondes op hom geneem het, het hy ook dit wat sonde in my leven is, dit wat siekte is, dit wat elende en tekort is, en gebrek is, het hy ook op hom geneem. En hy sê, is ingesluid. Sê, tronk dier is oop, kom staan op, neem jou bed op, gaan jou huis toe. Sien die morgenster? Sien, dis die morgenster wat ek nodig het. Nou kom wil ek wacht tot ek siek is, voor ek, voor ek begin soek na die morgenster? Kom aan mense, ons het hier die houding. Jy weet, ons fluit maar rond, want God sies ons dit geleer, ons kom sit op een stoel op een sondag. Ons fluit maar rond, en as ek siek word, dan moet ek iets doen aan. Ek sê gister, sê maar die ding, ek sê, jy weet, as gesag rondleef, gaan iemand wat dit nie moet heen nie, dit opneem. As gesag in my en jou leven rondlee, gaan die vijand het vat. En hy gaan dit tegen ons gebruik, die gesag is ons in. Daarom is dit so belangrijk, om die profetiese woord wat baie vast is, vast te hou, totdat die dag aanbreek, totdat die morgenster opgaan. Ons geloof met ons hart tot gerechtigheid, met ons mond belei ons, totdat, totdat, totdat, totdat my mond sal die beleidnis uitspreek van wat hy gedoen het, totdat, totdat, totdat die verlossing kom, totdat die deurbraak, totdat die morgenster in my hart opgaan, totdat die geneesing deurbreek. Hy sê, jou geneesing sal skielik deurbreek, skielik uitspreid, jou gebeente sal groei soos jong gras. Die Heere geef ons die tafel, vanmorgen geef ons die tafel, hy sê, so dikwils as jy dit doen, onthoud, my bloedoffer het betaal. Maar ek het nie net met my bloed betaal. Ek het my, met my lichaam ook betaal. En daarom, sê hy, wil ek hier, jylle moet onderskui. Jylle moet onderskui, my lichaam onderskui. En as jylle eet van die brood, onderskui dan my lichaam, en besef, my lichaam is uit mekaar uitgebreek. My lichaam het elke denkbare siekte en tekort en elende, wat op jou kan wees, het ek gedra. Hy het ons siektes in sy lichaam gedra door sy wonde het daar vir ons geneesing kom. Hy sê, so dis een waarborg. Ek wil net een ding sê hier so. Die nachtmal is nie een recept nie. As ek nou die moeilijkheid is, dan gauw ek gauw nachtmal as ek ok nie. Moet nie daarvan een recept maak nie. Die nachtmal is een bevestiging waarmee die Heere sê, onthou wat ek vir julle gedoen het. Onthou dat my lichaam vir jou gebreek is. So dat jy heel kan wees. My lichaam is daar gebreek. Nou is het jou geleendheid om heel te wees. So as ons eet, En as ons drink vanmorgen, mense, wie wat gebeur, dan herinner dit ons, dan kom God en hy sê, so tasbaar is wat jy dit proef, tasbaar is jy hierdie broekie in jou hand het, so weet jy, jyre, die eende gaan ons gebreek, so dat my nie heel kan wees. Die bloed het gevloeie, so dat ek vergewe kan wees. Want wat is makkelijk? Jou sondes is jou vergewe, of staan op nie in jou bed op en gaan jou huis. Dit is die werkelijkheid daarvan. Heere geef ons hierdie hulpmiddels. Hy geef het vir ons vanmorgen. Hy geef ons vir mekaar. Ek wil julle nooi. Neem vanmorgen saam met ons deel aan hierdie geleentheid. Gebruik die hulpmiddel vanmorgen. Waarmee die Heere sê, ek wil jou kop zwaai. Ek wil permanent, ek wil die morgenster in jou hart dat opgaan vanmorgen om te besef, so seker as dat jy die brood proef, so seker het God jou geneemt so seker is die afhandeling van Godse geneesing in jou leven klaar. Soos wat jy jou laat doop het, so reken jy jouself dood vir sonde. Dood vir alles wat nie Godse plan vir jou leven is, maar leven vir God in Christus Jesus. Vader, ek dankie vir morgen. Ek dankie dat ons die die woord het, dat ons die geest het, dat ons die stem in ons midde het. Dankie vir al die moore sterre, wat al opgegaan het. Maar jyre, ons staan voor die vermoorde en besef, daar is soveel moore sterre, wat nog wacht om op te gaan. Soveel, waarmee jy met ongeduld wacht, om ons genadig te wees. Soveel, in die dringendheid van die klop vanmorgen, as die gees aan die deur van my denken staan en klop en sê, ek, ek wil ingaan, ek wil met jou maaltijd hou, ek wil die morgenster in jou hart laat opgaan, ek wil jou die ervaring laat hee van geloof wat in jou hart kom. Dankie Heere, dat ons vanmorgen besef, hierdie gaan nie oor intellect nie, hierdie gaan oor die gees, en dat jy met die gees vanmorgen kom in die grootsheid, en Heere, ek roep na die morgenster van morgen in ons harte. Ek roep na die morgenster in mensens harte van ooral oor wat ingeskakel is by ons vanmorgen. Heere, dat die morgenster ten opse van elke probleem en elke aanslag van die vijand vanmorgen in my hart mag opgaan om my finaal te immuniseer tegen die aanslag van die vijand. Dat ek ook kan sê, die overste van hierdie wereld kom wel, maar uit aan my niks. Ons dankie, Heere, dankie vir die woord en vir die geest, dankie vir die bloed, dankie vir die lichaam, wat vir ons gebreek is, wat vir ons uitgestort is, en wat vanmorgen vir ons kom sê, ek jou herinner, dat dit gebeur het, is afgaan van die saak, en die morgen ster is jou. Dankie, Vader, en vir jy. Amen. Amen wat nog een stikkie broekie en deel om met iemand breek om in die helfte en een, het, een stikkie het om te deel met iemand vanmorgen ek wil hee, jylle moet somme handen vat. En nou wil ek hee, jylle moet met my saamsteem vanmorgen. Ek, rede waar ek sê, ek wil hee, jylle moet handen vat. Dus ek wil hee, ons moet een wees. En dit waar oor ons saamsteem vanmorgen. Oor siekte. Oor die aanslag van siekte specifiek in ons gemeente. So, ek wil nie iemand alleen sit nie, moet sorg dat jy iemand saam het. Jy moet iemand die hande oplê en iemand met jou die hande oplê. Vader, ek dankie. Dat ek vanmôre met die gesag van u woord kan kom sê ons reken onsself dood vir sonde. Dankie Here vir u vergifnis wat absoluut is. En dat u genesing dus net so absoluut is. Daarom, Heere, staan ons vanmorgen tegen die aanslag wat die vijand kan bring. Elke aanslag, elke teenstand. Kom, weerstaan ons in die naam van Jezus. Dank Heere, dat die naam oor dit alles uitgeroep is. Dat ons saam met Jeremia stem vanmorgen as ons sê, die naam is oor my uitgeroep, Heere God van die leerskare. Dank Heere, dat ons geneesing uitspreid soos die marg. Dat u gerechtigheid voor ons uitgang en die heerlijkheid ons achterhoed is. Dankie Heere dat ons kan onthou vanmorgen dat u dit klaar gedraad en dat ons daarom ons sorge, ons gebrek, ons tekort, ons symptome op die kruiswerk vanmorgen en finaal daarvan afskeid neem. Dit finaal groet en daarvan wegstap. In die naam wat bo elke naam is. Here, ek dink aan elkeen van ons gemeente wat nie hier kan wees vanmôre wat siek is. Here, ons dankie dat by u nie afstand is. Daarom reik ons uit na elkeen toe vir die môre ster om in ons harte op te gaan ons eer u daarvoor. Tot heerlikheid van God sal dit wees, soos wat dit in ons werk. Ons eer u in Jesus naam.